Samma อรหังสัมมาสัมพุทโธมะกวา der vollendete, vollkommen erwachte, erhabene, Bundang Bhagavantang Abhivademi, den Buddha, den Erhabenen, grüße ich respektvoll. ตุอาคาตุมะคาวตาธัมโม wohl verkündet ist vom Erhabenen die Lehre. Namang Namasami, dem Dhamma erweise ich Verehrung. Sangho Gut nachgefolgt ist die Gemeinschaft der Schüler des Erhabenen, Sangham Namami, vor der Sangha beuge ich mich nieder.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 Ehre dem Erhabenen, Vollendeten, vollkommen erwachten. Ehre dem Erhabenen, Vollendeten, vollkommen erwachten. Ehre dem Erhabenen, Vollendeten, vollkommen erwachten. Okay. मन्तचक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता साधम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सकमुकरम् साके कामे च रूपे गिरिशिखरतते चन्तलिके विमाने दीपे रथे च कामे तरुवनगहने गेहवतुं हिकेते Bhumatrayantu deva jalatala visame yakaganda panaga Titanta santikeyang munivara vachanang sadavo me sunanto Bhutadasana kalo ayang bharanta Dhamma savana kalo ayang bharanta Sangha payiru pasana kalo ayang භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු භගවතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු ආරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa บุญนังสารนังกัจจามิธรรมะสารนังกัจจามิสังฆะสารนังกัจจามิดุติยมปิบุญนังสารนังกัจจามิดุติยมปิธรรมะสารนังกัจจามิดุติยมปิสังฆะสารนังกัจจามิตติย มปิบุญนังสารนังกัจฉามิตติยมปิธรรมัง शरण गच्छामि तदीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि असेवना च बालानां पण्डितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां मङ्गलमूर्तमं अतिरूपदेशवासो च पुम्बे च कथपुण्य यतसम्मापनिर्चरेत मङ्गलमुत्तमं बाहु स पंच पञ्च विनयो च सुशिकितो सुपासिता च यावाच एतं मङ्गलमुत्तमं माता पितुपातानं कुतदारससङ्गहो अनाकुला च มมันตาเอตัมมังคลมุตตมัง नं च धर्मचर्या च यतानं च सङ्गहो एतं मङ्गलमोत्तमं विरति पापमा च पाना च संयमो आपमारो च धर्मे सुहेतं शु एतं मङ्गलमुत्तमं गवो จะสันตุติจักตัญยุตังกาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังกลมุตตมังกันติจัสุวจัสตาสมนานัญจดัสนังกาเลนะธรรมสักกาจจเอตัมมังกลมุตตมังตโปจะพระมจริยันจะอริยสัจจานัสนัง निपानसचिकिरिया च एतं मङ्गलमुत्तमं भूतस लोकधं मे हि चित्तं यसनकं पति अशोकं विरचं के एतं मङ्गलमुत्तमं एतादृशानि कापयामि ปัตตมปราจิตาสัพพัตโสทิงกาจันติตันเตสังมังกลมุตตมันติยังกินชีวินดังอิตวาอุรังวาสาเกสุวายังรัตนังปณีตังนโนสมังอาติตตากเตนะอิดัมปิบุนเตรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวา ติโหตุขยังวิราคังอมตังปณิตังยะทัจจกาสักยมุนีสมาหิโตนาเตนะธัมเมนะสมาติกินจิตัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุเยปุงกังตัสตังปัสสะทาจาตาริเอตานิยุกานิ หนติเตตากินายาสุกตาสสาวกาเอเตสุดินนานิมหาปลานิอิตัมปิสังเกรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปยุตามนัสสาทะเลนะนิคามิโนโกตมัสสะสนามิเตปฏิปัตตาอมตังวิ กายลาตามุตานิปุติงปุญชมานาอิดัมปิสังเครตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุขีนังกุรานังนวังนาติสัมภวังวิรัตจิตตายติเกภวัสมิงเตกีนปิชาวิรุลิจันธานิปันติดีรายทาย ยังปฏิปพอิดัมปิสังเครตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุอิติปิโสมะกวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิจารณสัมปันโนสุขตุโลกวิดูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัจเดวมนุสสานา พุทโธปะกวาติสวากาโตปะกวะตาธรรมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันหิโกปัจจตังเวทิตาโมวิญโยหิติสุปฏิปันโนปะกวะโตสาวกสังโฆปุจุปฏิปันโนปะกวะโตสาวกสังโฆยาย ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติตังชาตาริปุริสยุกานิอัตตปุริสปุกะลาเอสัมภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยตากิเนโยอัญจลิกรณีโยอนุ ตรังปุญญาเกตังโลกัสสติ การณียมัตตกุสเลนยันตังสันตังปดังอภิสเมจัสาโกอุจูจัสุหุจูจัสุวโจจัสมุดวานติมานิสันตุสโกจัสุปโรจะอัปปกิจโจจัสัลลาหุกวุติสันตินทริโยจันิปโกจะอัปปกาโปคุเลสุวานุกิโตนาจัก กุณฑังสมาจเรกินจิเยนวินยุปเรอุปวเดยงสุกิโนวาเกมิโนหันตุสัมเมสัตตาภวันตุสุกิตาตาเยเกจิปานภูตาติทัสาวาทาวราวาอนวเสสาติกาวาเยมหันตาวามัจจิมารัสกาอนุกตุลา ติตาวาเยจาดิตาเยจดูเรวสันติยวิดูเรภูตาวาสัมภเวสีวาสัมเบสัตตาภวันตุสุขิตาตานปโรปรังนิโคมเบตนาติมันเยตกาตจินังกินจิปยาโรสนาปฏิกสัญญานันตมัญญาสทุขมิเชยม มาทายตานิยังพุทธังอายุสาเอกพุทธมนุรากเกเอวัมปิสัมบูเตสุมาณสัมภาวเยอปริมาณังพุทธัญจะสัมบโลกัสมิงมาณสัมภาวเยอปริมาณังอุนังอตุจติริยันจะสัมภาดังอเวรังอสปาตังเตตัง ญจรังนิสินโนวาสยานโนวายาวตาสวิกตมินโตเอตังสติงอดิเตยปรามมเมตังวิหารังอินทมาหุติตินจานุปกรรมสีลวาตัสเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยเกตังนาหิจาตุกับปสยังปุณเรติติ นะโมเมบุญดาเตจะสารตนาตยธรรมิกาเตจะปสิทธิปสิทธิวานารายภารเมสุราสิทธิพระมาจะอินดาจะจตุโลกากัมบีรักขะสมุตตา ปุถธงคังกาจะสพระมาชัยภสิติปวันตุเตจยจยโดรานิโดรานิอุดาติอุดาตินาดินาดิจยจยตะกอนละตนลนิสัยนิไรไยเสนนาเมรุราชโพโนราชิจยจยธรรม असम्बि नागेन्द्रनागेभ्यसाञ्च पुटकालि चय चय जय जय दुन्निमित्तरोगी जय जय सिंहि चय चय जय वरुण्णमुखसात्र जय जय चम्पादिनागकुलगन्ध जय जय गाचकोन्नतुरं सुकरपोचं सिंहाभ्यकधीप जय जय वरुण्णमुखयात्र सिन्नारी पुनसु ติโนรติจยจยสุขาสุขาชีวิจยจยโดรานิทะเลสดาสุจยจยจยโดรานิสันตินสดาจยจยมังคาราตรัญญาปวักเกจยจยวารุณยาเกจยจยรักเสสุรปูจเตจจยจยพรหมเมนตกนาจยจยรา จาธิราชาใจจยจยปัทวิงสาปังจยจยอรหันตาปัจเจกบุตตสาวังจยจยมหิสุรุหารุหารินเดวะจยจยบรมมาสุรโกจยจยนาโกวิรุลหโกวิรูปโกชันดิมารวิอินโดจเวนะเตโยจักเวโร वरुणो पिच आकिवायो च कुमारो दतरतको अतारसमहादेव सिद्धितापस आदयो इसी नो सावकासप जय रामो पवन्तु ते जय धम्मो च सङ्गो च रसपालो च जयकं चेन जयसोति भवन्तु ते एतेन बुद्धते चेन โตอายังมารสัจปาปิมาโตปราจโยโอโกสยามโบติมันเดปโมดิตาใจยทดาบรัมมกนามเฮสิโนจโยปิพุทธสสิริมาโตอายังมารสัจปาปิมาโตปราจโยโอโกสยามโบติมันเดปโมดิตาใจยทดาหินดกัน นามเหสิโนชโยปิพุทธสัสิริมโตอายังมารสจปาปิมโตปาราชโยโกสยัมโบติมันเดปโมดิตาใจยทดาสุยกันนามเหสิโนชโยปิพุทธสัสิริมโตอายังมารสจปาปิมโตปาราชโยโกสยัมโบติมัน โดปโมดิตาใจยทดาสุพันนกนามหิสิโนจโยปิพุทธสสิริมตุอายังมารสจปาปิมตุปราจโยอุโกสยัมโบติมันเดปโมดิตาใจยทดานากกนามหิสิโนจโยปิพุทธสสิริมตุอายังมารสจปาปิมต ตุปาราชโยโกสยัมโบติมันเดปโมดิทาใจยตตาสัพรมมกนามหิสิโนชโยปิปุติยามุเลสักยานังนันดิวัตโนเอวังทวังวิจโยโหิต जया मंगल अपराजित पल्लंके शिषे पटवी भोकरे अपिषे के सपुतान आकपतोपमोदति सुनाकतं सुमङ्गलं सुपपातं सुहूर्तितं सुकनो सुमुहूर्तो च सुयुद्धं ब्रह्मचारि सुपदाकिन कायकम्मा วาจาคัมมังปะดากินังมโนกินังมโนคัมมังปนิริเตปะดากินัง ปดาอิทังอิทัตวานลบันตาเทพดากิเนเทอัตตลันดาสุกิตาวิรุลหาปุตตสาสเนอโรกาสุกิตาโหตสหัสสะเปหิญญาติปิสุนันตุปันโตเยเตวะอัสมิงตาเนอติกตาดีกายุกาสดาหนตุสุกิตาหนตุสา pada rakan tu sapa satanang rakan tu jinasa sana ya kaci patana desa sape puren tu manurata yutta kale pawasang wasang wasa walahaka roka cupatawa desang niwaren tu casapada kaya sukang cita sukang arahan ตุยทารหังเหติจุลใจสิทธิมังกลังสมันตัง โมจังโกสติสังคาโตธรรมานังวิจโยจตาวิริยัมปิติปัสสติโปจังกาจตตาปเรสมาตุเปกโปจังกาสาเตเตสัปดาสินามุนินาสัมมาตากาตาภาวิตาบาหุลิกตาสังวาตันติยปิญญายนิมบานา नाय च पोटिया एतेन सा च वाचेन सोटिते होपदा एकस्मिन् च कसपङ्गिलाने तु किते भोचङ्गे सर्तदे सहिते च अपि नन्दित्वा रोकामोचिं एतेन स च วาเจนะโสติเตโหตุสัมบดาเอกดาดัมมราชาปิเกลันเยนาบิปิลิโตชุนดาเตเรนะตันเยวปนาเปตวานะสาตรังสัมโมดิตวาจะอาบาตาธรรมหาวุตาสิตานะโสเอเตนะสัจวะเจนะโสติเตโหตุสัม ปหินาเตจะอาปาตาทินังนัมปิมาเหสินังมากาหัตกิเลสาวปัตตานุปาติตัมมตังเอเตนะสัจวาเจนะโสติเตโหตุสัมปดายันดุนิเมตังอวมังกลัญจโยจามนาโปสกุณาสสันโดปาปาก โหดุสุปินังอคันตังบุญญานุปาเวนะวินาสเมนตุยันดุนิเมตังอวมังกลัญจโยจามนาปสกุณาสสัตโนภาปากโหดุสุปินังอคันตังธรรมานุปาเวนะวินาสเมนตุยันดุนิเมตังอวมังกลัญจโยจา มนาปปสกุณาสสะโดปาปะกโหตุสุปินังอคันตสังฆานุปาเวนวินาสเมนตุทุกขปาตาจนิทุกขปยาปาตาจนิปยาโสขปาตาจนิโสกาหนตุสาเพปิปานิโนเอตาวตาจามเหหิสัง ปทาปุญญสัมปทาสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังดาทันตุสัทธายสีลังรักขันตุสัพดาภาวนามิรตาหนตุกาจันตุเทวตากตาสัมเบบุญธาภลาปตาปเจกานัญจยังพลังอรหันตานัญ จเตเจนราคังพันธามิสัพโสสัมบบุญนานุปาเวนะสาบดัมมานุปาเวนะสาปสังฆานุปาเวนะบุญดารตนังธรรมรตนังสังฆรตนังตินังรัตนานังนานุปาเวนะจตุราสิติสหัสนา รมขันธานุภาเวนะปิตกาตยานุภาเวนะจินสาวกานุภาเวนะสัมเมเตโรกาสัมเมเตปยาสัมเมเตอันตรายาสัมเมเตอุปัตตวาสัมเมเตดุนิมิตาสัมเมเตอวมังคลาวินาสันตุอายุวัน ตโกนันวัตโกสิริวัตโกยสวัตโกมาลวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกโหตุสัมปดาดุกโรกปยาเวระสุกาสัตุจุปัตวะอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาจยสิติดานังลาปังสติมา กยังสุขังปลังสิริอายุจวันโนจะโปกังวุติจยสวาสัตวาสัจะอายุจะจีวสิทธิปวันตุเตปวัตุสาปมังกลังราคันตุสาปเทวตาสาปบุญทานุปาเวนัสตาสุติปวันตุเตปวัตุสาปมังกลังราคันตุ สัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสดาสุติปวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุมาเวนัสดาสุติมาวันตุเต เจ๊งไม่ได้ฟังพระผลิตเลยเว้ยไม่ได้ฟังสวดสยะสยะเยอรมันเลยเจ๊งเนี่ยฟังครับสยะสยะเป็นฟังอ้าวมันภาวนาทีนี้การนั่งภาวนานี่แหละเป็นหลัก เป็นภาคปฏิบัติโดยตรงการภาวนา เราทำให้ใจได้รับความสงบเป็นสมถะ สมถะก็คือสงบ ปกติจิตของคนเรามันไม่สงบ มันวิ่งตามกิเลส ตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามเรื่องราวตามปัญหาสารพัด ที่มันวนอยู่ในรอบวันวันหนึ่ง มันจรมาเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่าง คิดโน้นคิดนี้คิดวุ่นวายคิดสารพัดความนึกคิดไม่มีขอบเขตนี่เองก่อกวนความสงบใจของเราพระเจ้าท่านจึงให้หยุด ให้ใจสงบอยู่อย่างเดียว ใจจะเริ่มมีความสุข ในความสุขนั้นมีพลัง ในความสุขนั้นมีคุณสมบัติ มีความแนบแน่นมั่นคงมีความตื่นเนื้อตื่นตัว เพิ่มพูนสติ เพิ่มพูนสัมผัญญะเพิ่มความอุตสาห์พยายาม ปลุก ให้รู้สึก เนื้อให้รู้สึกตัวขึ้นมาสงบโรอยู่กับสติ อยู่กับสัมปชัญญะ สงบอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธ พุทโธ นี่ก็ยังถือว่ายังอยู่ในขั้นของการต่อสู้ดึงกันไปดึงกันมา พอเขาอยู่ที่เขาจะเริ่มอิ่มตัวพอเขาอิ่มตัวพุทโธ พุทโธเขาไม่ต้องว่าไม่ต้องดำริ แต่จิตก็ไม่วิ่งไปหาปัญหา จิตไม่ก่อกวนตัวเอง จิตเริ่มมีความสงบ จิตเริ่มมีความสุข ความสุขเหล่านี้เราทำบ่อยครั้งเข้าก็เพิ่มพูนทวีคูณ ทำให้จิตเป็นหนึ่งเดียวได้ เมื่อจิตเป็นหนึ่งเดียว จิตไม่มีปัญหาสารพัดมาก่อกวนให้จิตวุ่นวาย จิตพร้อมที่จะทำงาน เนี่ยสมาธิของพระพุทธเจ้า คือสมาธิที่ประกอบไปด้วยสติ ประกอบไปด้วยสัมผััญญะประกอบไปด้วยอาตัปปะ อาตปะก็คือความประคับประคองความภาคความเพียร จิต จิตมีอำนาจสงบจิตมีความสงบจิตมีความพร้อม พร้อมที่จะพิจารณา และก็พร้อมที่จะทำงาน พร้อมที่จะทำงานคือวิปัสสนา พร้อมที่จะยังรู้ยังเห็นหลักสัจธรรม หลักสัจธรรมที่จะเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนได้ก็ต้องเป็นจิตที่มีสติ มีสมาธิ อยู่ในท่าทีที่พร้อมพร้อมที่จะทำงาน เมื่อเราให้เขาจับทำงานพิจารณา จะเป็นพิจารณารูป ก็ตามจะเป็นพิจารณาเวทนาพิจารณาสัญญา พิจารณาสังขารหรือพิจารณาวิญญาณ พิจารณาในแง่อนิจจังทุกขังอนัตตา ในแง่อสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกจะให้เขาทำงานยังไงเขาก็พร้อมที่จะทำเพราะเขาไม่มีไม่มีเจ้าตัวตัณหามาก่อกวนทำลายความวุ่นวายนี่สมถะกับวิปัสสนาเกื้อกูลกันอยู่อย่างนี้ เราก็ขยับกันอยู่อย่างนี้ขยับหลุดเราขยับมันหลุด ก็ดึงเข้ามา ขยับหลุดก็ดึงเข้ามา ขยับหลุดก็ดึงเข้ามา พิจารณาอยู่นี่จัดการอยู่นี่ทำงานอยู่นี่ทำงานจนได้งาน ทำบ่อยครั้งเข้าก็ชำนิชำนาญนี่เป็นภาคปฏิบัติโดยแท้ เพิ่มพูนคุณสมบัติให้กับจิตของเราได้เป็นอย่างดีสติของเราก็ดีขึ้นสมาธิของเราก็ดีขึ้นปัญญาของเราอันเนื่องมาจากสติสมาธิหนุนขึ้น ปัญญาของเราก็ดีขึ้น ก็จะเริ่มชัดขึ้นสิ่งที่มืดมืดทึบๆในหัวใจของเราก็จะเริ่มปลอดโปร่งจะเริ่มมีความสว่าง เริ่มเห็นเหตุ เหตุแห่งทุกข์คือปัญหาสารพัดเป็นเหตุให้ก่อความทุกข์ เหตุคนไม่คนเหตุเหมาะไม่เหมาะเหตุดีไม่ดี พิจารณาคลี่คลายดูไปให้เห็นของจริงพอเห็นของจริงแล้ว อัตตาตัวตนอะไรเท่าไหร่มันก็มองเห็นแต่เหตุแต่ปัจจัยของมัน มองย่อยเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไป ทำให้อัตตาตัวตน ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการที่เราเกาะสิ่งเหล่านั้นมันก็จางไปก็เบาไปอ้าวให้เรากำหนดทำตามความสามารถของใครของเรา